Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na wa poslanika Muhammadu sallahu wa sallam, podsjećam sebe i vas na bogobojaznost, na takva prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tražeći pomoć od njega, danas ćemo se podsjetiti na neke stvari koje su vezane s onom temom i onim što smo govorili prošle subote na seminaru. Dakle, govorili smo o uzrocima koji će dovesti do toga ukoliko se taj umet tih uzroka i tih puteva i izvora bude držao vratiti ponos ovom umetu. Ono što bi, čime bi trebalo završiti govor na tu temu je svakako ovo što slijedi, a vezano je za uzroke današnje slabosti i današnjeg stanja ovog ummeta. Mi znamo da je Allahova vjera, Islam, naj obuhvatija da je ona potpuna, da je njen zakon šarijat najprecizniji, najbolji za ljude i najviše im dobra donosi i na Dunjaluku i na Ahiretu. Ova vjera je potpuna i njen šarijat je završen i ona vrijedi do sudnjeg dana. Bez obzira koliko se mijenjalo vremena i koliko vrijeme prolazilo, bez obzira koliko se ljudi mijenjali, bez obzira na različitost samih ljudi, njihovih boja, jezika, navika, običaja, adeta i tako dalje. Dakle, za sve ljude i džinne ovo je Allahova vjera s kojom on je zadovoljan da bude vjera i šerijat do sudnjeg dana, kako kaže subhanahu wa ta'ala, danas sam vam usavršio vjeru, završio vjeru i upotpunio svoju blagodat i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Zbog toga je islam najveća blagodat prema čovjeku od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj šarijat i ova milost koja nam je stigla, to je najveća blagodat na koju na kojoj svaki pojedinac treba zahvaljivati. To je blagodat koja, kad je spuštena na arapsku pustinju i raštrkana arapska plemena, uzdigla ih je na najviše stepene. Juče je, dakle, sa početkom objave Medina postala centar svijeta. Svi narodi, svi političari tadašnji, sve oči svijeta bile su uprte u Medinu. Čekali su šta će se desiti i kakav potez će se povući iz Medine, kakve su vijesti iz Medine, šta će muslimani, šta će halifa muslimana u Medini odlučiti. Nakon toga, nakon toga sa razvojem događaja taj centar islamskog svijeta i hilafeta prenešen je u Damask, gdje je postao centar nauke i ilma u tadašnjem svijetu, a još veći procvat u tom smjeru i uspon u svakom smislu uspona i ugleda među ostalim umetima i miletima na svijetu je postigla islamska država sa sjedištem Abasijska država sa sjedištem u Bagdadu. Tako isto i taj isti procvat i uspon doživjeli su muslimani, držajući se Allahove vjere, šireći je na tlu Europe, na području Španije. U tadašnjem periodu, dakle, svi ljudi iz poznatog svijeta gledali su u muslimane, očekivali šta će oni uraditi, šta su njihovi sljedeći potezi. S druge strane, išli su kod muslimana po nauku, i svjetsku i svaku drugu. Sve nauke su tada njihova, njihove kolijevke tada jedino su se mogle naći upravo na području islamskog svijeta. Na području onog svijeta koji još nije bio pod kontrolom muslimana, ljudi koji bi odlazili muslimanima i uzeli ili vraćali bi se među čafire i ponosili se time kako oni govore i znaju arapski jezik kao jezik nauke u svakom pogledu, u svakom smislu. Međutim, nakon svega, nakon svega čovjek, čovjeku teško dođe kad vidi šta je uslijedilo iza toga, kada su muslimani se počeli uzoholili zbog te, zbog te snage, zbog tog uspora, zbog te raskoši do koje su došli i tog dunjalka koji ih je zaokupio, kada su se uzoholili i odmetili od Allahove vjere, naslijedilo je poniženje. Naslijedilo je poniženje. A to je i zašto je naslijedilo to poniženje najbolje objašnjava riječ objašnjavaju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže da Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje jednog naroda dok on ne promijeni ono što ima, ono na čemu je on dok ne promijeni svoje stanje, dok ne promijeni ono što je kod njega. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta ma bi anfusihim. I kada su muslimani pokornost Allahu i slijedjenje sunneta zamijenili nečim drugim filozofijama, traženjem indijske i neke druge mudrosti naslijedilo je poniženje. Kao što kaže Omer radijallahu anhu, mi smo narod koji je Allah Đelešanu uzdigao islamu i kad god i gdje god drugo potražimo ponos, Allah Đelešanuhu će nas poniziti. Upravo kada potražimo ponos u nečemu drugom, Allah subhanahu wa ta'ala će nas poniziti. Ono što se dogodilo nakon toga, sve žalosne slike poniženja, dakle, su objašnjene prije nego što su se dogodile, Allah Đelešanuhu je to na to upozorio i opomenuo, kao i kao što smo vidjeli da su i sami muslimani u prvo vrijeme toga bili svjesni. Kako Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti stanje naroda sa dobrog na loše, isto tako neće ni sa lošeg stanja i poniženja promijeniti na dobro sve dok muslimani ne promijene sami sebe i ne vrate se Allahu vjeri. Ovo poniženje koje mi danas osjećamo i živimo ga i vidimo kako su muslimani poniženi od istoka do zapada ima svoje uzroke. Ima svoje uzroke. Neke od tih uzroka ćemo danas uz Allahovu pomoć spomenuti. Prvi uzrok je svakako okretanje od Allahovog Đelešanuhu šarijeta. nesuđenje po onome što je Allah Đelešanuhu objavio. I zaboravljanje vjere, nepoznavanje vjere, širenje neznanja, nepoznavanje vjere i Allahovih propisa. Kada se ljudi zadovoljili, da tako kažemo, onim što im je Allah Želešanom dao kao plod pridržavanja Allahove vjere i kad su počeli da čitaju nešto drugo i traže neke druge mudrosti i odgovore na životna pitanja mimo Kur'ana i sunneta, Allah subhanahu wa ta'ala je logično spustio umjesto znanja koji dolazi sa Kur'anom i sunnetom, spustio džehl koji se raširio. I onda su ljudi, kada nisu znali šta je sunnet, tražeći odgovore na određene postupke i pitanja kako će i šta uraditi u životu, izmiješali. I tako je došlo do novotarija. Novotarija jedna otrovna bolest ovog ummeta koja se masovno proširila je dakle plod odmetanja od Allahove vjere i sunneta. Žalosne slike donošenja žrtava na kaburima, tavafi oko kabura, upućivanja dova i traženje pomoći od šehova u kaburima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a znamo da je to dozvoljeno jedino uputiti Allahu Đelešanuhu i da samo Allah Đelešanuhu je onaj kome se dove i od koga se pomoć traži. Svi ti žalosne slike širka koji se čini, upravo onog širka zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike i pozivao ih s tim objavama u tevhid, upravo te slike čine nas da, da ne možemo očekivati ni zahtijevati od Allaha subhanahu wa ta'ala da na ovakvo stanje, kada mu se čini širk, grijeh koji Allah Želešanu neće oprostiti, da spusti svoju pomoć i milost. Bidati nisu svi iste, iste kategorije. Neki su samo haram, a neki izvode izvjere. Međutim, svi ukupno imaju svoje loše posljedice. O bidatima se treba uvijek mnogo govoriti i na njih e, skretati pažnju, jer je islamski svijet općenito ogrezo u bidatima. Tako da je terhid, terhid posto garib, što bi rekli među muslimanima. Rijetki su muslimani oni koji ne čine širk Allah subhanahu wa ta'ala. Većina muslimana danas je upravo ogrezla u tim bidatima. Šteta bidata je ogromna. Upravo zbog toga što oni koji upražnjavaju bidate, koristeći te bidate, nemaju potrebe za sunnetom. Jer oni su sve u tom bidatu našli rješenje. Kako će i kad im se rodi dijete postupiti i kad se ožene i kad treba da zakolju akiku i bilo šta drugo u životu, oni imaju kako će postupati Imaju način taj koji su oni sami sebi izmislili ili naslijedili u bidatima i nemaju potrebe da se vraćaju na sunnete, što je najveća šteta i opasnost koja dolazi od bidata. Druga stvar, kako kaže Ibn je, bidat je štetan i zbog toga što on potajno iskrivljuje ljudsku prirodu, ljudsku prirodu i slabi vezu čovjeka i slabi onu obavezu čovjeka i omču pokornost, slabi tu omču pokornosti na koju čovjek treba da se obaveže. I propušta da slijedi pravi put, jer ako slijedi bidat, ne slijedi pravi put. Kako kaže, da u čovjeku, čovjekova duša ima oholosti u sebi. I ona želi na svaki mogući način, koliko god je moguće da iziđe iz te pokornosti. Kako kaže Ebu Osman al najsavuri kaže niko ništa od suneta nije ostavio osim zbog oholosti kod sebe. Zbog oholosti. Jer čovjek, čovjeku je teško da pristane na tu apsolutnu pokornost. I šta god ima nešto od sebe da doda ili izmisli ili mu se čini lijepim, to je šansa da izmakne, izmakne toj pokornosti. I tako čovjek izgubi osjećaj uopšte šta je to prava pokornost i pravo slijedjenje poslanika sallahu alaihi wasallam. Dakle, to su štete od bidata. One svakako ovdje nisu sve nabrojane. Šteta je što se mnoge generacije danas odgajaju na tim bidatima. Odgajaju se na njima i gube osjećaj za sunnet i zavole taj bidat, zadoje se njime od samog početka na njemu se odgoje i onda za račun tog bidata se bore protiv suneta i tako se pretvaraju nesvjesno u borce protiv Allahove vjere i Allahovog šarijata. I upravo ovi koji se odgoje na bidatu, teško im je da ga ostave i za račun tog bidata, za račun tog bidata oni ostavljaju džemat i ostavljaju jedinstvo muslimana, jer jedinstvo muslimana je jedino moguće ostvariti upravo kroz Kur'an i sunnet. Jer bidat je nešto što su ljudi izmislili prema svom ukusu, a ljudski ukusi su različiti i nikad se nećemo složiti ni na jednom bidatu kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve ovaj se umet neće složiti na davalete. Mržnja i neprijateljstvo je obavezna pratilja bidata obavezna pratija bidata. I ako pogledamo sve frakcije i sekte koje se pripisuju islamu, upravo među njima vlada veliko neprijateljstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji za sebe kažu da su nasara, da su kršćani, uzeli smo zavjet. I zatim su zaboravili dio onoga čime smo im opomenuli. Kao što je i islamski umet zaboravio dio sunneta koji mu je objavljen i kojim je opomenut. Zatim su, dakle, zaboravili dio onoga čime smo, čime smo ih opomenuli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kakav, kakav je rezultat kad su zaboravili to? wal ila Zatim smo među njih spustili mržnju i neprijateljstvo sve do sudnjeg dana. Dokle može bidat, biti štetan jedan karakterističan primjer na koji sam naišao u istoriji zabilježen. Jedan od francuskih špijuna je otišao na sjever Afrike, otprilike na područje Libije ili Alžira, i da bi pratio, pokupio informacije stanja muslimana, prihvatio je zvanično islam. U tom području je vladao taj sufijski bidat. Obraćali su se šejhovima u kaburima i tako dalje. Taj čovjek koji je navodno primio islam i živio među muslimanima, kada je naišla Napoleonova vojska sa svojom silom i tehnikom i počela napadati obale islamskog svijeta, taj čovjek je pozvao muslimane kad su se sastali i počeli raspravljati šta ćemo, kako ćemo se braniti. On je se javio za riječ i predložio, kaže, otićemo, ja ću otići na kabor šeha poznatog u tom čitavom rejonu, otiću na kabor tog šeha, pa ću tamo ovaj, tavafit oko kabura, uputi dovu, pitat šeha šta će Kaže tamo, ideš na kabur, pitaj, donesi nam haber od šeha, šta nam šeha naređi. I naravno, znate kakav je odgovor bio. Vratio je se sa odgovorom od šeha, kaže, ne trebate se braniti. Ruke niza se, ovo je Allahu, odredba. Ne smijete ustajati protiv Allahove odredbe. I tako dalje. Dakle, do te mjere ljudska svijest može da spane. Iako je ispred tih muslimana bila živa Allahova riječ i naređenje i obaveza na džihad i borbu protiv neprijatelja i svakako obaveza da muslimane ne dozvole da sami dospiju poniženja i onda kad se mogu odbraniti. Od uzroka slabosti je svakako i to i ova zadivljenost zapadnim svijetom i ovim tehnološkim razvojem na zapadu koja je zasjenila poglede i zadivila većinu muslimana u današnjem islamskom svijetu. Ta zadivljenost i to bogatstvo na zapadu do te mjere je zaslepljuje vid i srca muslimana i onih čiji je imam slab i koji se slabo vraćaju na Kur'an i sunnet, da su spremni da ih slijede, kako kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, da ih slijede lakat po lakat, pedalj po pedalj, čak, kaže poslanik sallahu alaihi wasallam, kad bi ušli u rupu od guštera, u gušterovu rupu kad bi ušli, vi biste, kaže, za njima išli. Dakle, i upravo je e, teškoća u tome što se tak oni koji su takvog mišljenja u islamskom svijetu pojavljuju kao reformatori, kao oni koji pozivaju oporavku islamskog svijeta i oni ubjeđuju svijet islamski da upravo muslimanima nema oporavka i islamski umet neće se oporaviti nikako drugačije osim da slijedi i potpuno u stopu slijedi zapadni primjer ovaj reforme i napretka i razvoja. To su svakako dalaleti koji dovode do toga da muslimani ne uspijevaju ništa drugo nego da sa svakim danom postaju sve ponizniji i sve više poniženi i sve manje ugleda i časti i moći i izeta imaju među ostalim, među ostalim narodima. Vidimo to na primjerima mnogih, mnogi muslimani i države muslimanske su upravo uzele za, za pravac da slijede zapad i zapadni put koji ne vodi nigde drugo do uđe međutim, taj put im nije obezbijedio nikakav uspon i nikakav povratak onog ponosa koji su muslimani nekada imali. Draga braćo, još uvijek smo o, u govoru o uzrocima slabosti i propasti ovog ummeta. Jedan od uzroka je svakako oživljavanje starih nacionalizama. Islamski svijet od istoka i zapada sastavljan je od brojnih nacija, naroda, jezika, boja, i čafiri su pokušali svim sredstvima da ožive i među muslimanima te nacionalizme i ne samo nacionalizme, da bilo, bilo što oko čega bi se jedna grupa muslimana mogla okupiti i izdvojiti od ostalih muslimana, oni su to pokušali da ožive i to su u velikoj mjeri uspjeli, pa ćemo vidjeti danas da se većina muslimana upravo ponosi tim stvarima i tom pripadnošću, a Onaj el wala wal bara, islamski el wala wal bara, da je prijateljstvo među vjernicima, a ne prijateljstvo među čafirima na prvom mjestu, on je kod, njega, kod njih izgubio tu vrijednost i prenio se upravo na one vrijednosti u koje se oni zaklenju. Dakle, prijatelj je i neprijatelj onaj koji je istog jezika, iste boje i istog plemena, a neprijatelj je onaj ko nije to bez obzira na šerijatske kriterije. Bez obzira da li taj koji je tvog istog jezika i tvog istog plemena pripadnik praktično islama ili pridržava se Allahove vjere ili ne pridržava. To je svakako jedan od velikih uzroka cijepanja islamskog svijeta i nejedinstva koje danas vidimo. A usto i glavni uzrok slabosti muslimana. Od uzroka slabosti muslimana je gubljenje u, nade u Allahovu milost. Iako mi muslimani imamo i suviše razloga da se da ne gubimo tu milu e, nadu i da ne budemo obeshrabljeni, upravo imamo previše razloga da budemo optimisti i vjernik uvijek mora biti optimista. Tako je mnogo onih među muslimanima koji šire to, ovaj, tu malodušnost, a potrebno je samo malo se osvrnuti u prošlost i vidjeti svijetle primjere kako se može izaći iz ove situacije uz veliko zalaganje i, i ustrajnost. I umjesto to, te malodušnosti potrebno je ono mi, da uradimo ono što smo obavezni, to jest da preuzmemo sve uzroke, da uradimo sve što možemo, ono što možemo. A ono što ne možemo, nismo ni dužni. Mi nismo dužni imati oružja kao što imaju, ili nismo dužni da, da imamo ljudi kao što imaju naši neprijatelji, Međutim, dužni smo da uradimo ono što možemo, time smo zaduženi. A Allah, a pomoć je u Allahovim rukama, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ a, a pomoć je samo u Allahovim, samo dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak imamo primjere da Allahova pomoć dolazi i u situacijama kad muslimani nemaju pretpostavki, praktični, praktičnih pretpostavki za, za pobjedu. Allahova pomoć dolazi i pobjeda. Kao što je bio slučaj sa židovskim plemenom Benu Nadirom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o njima niste mislili da će izaći iz Medine. Niste ni vi mislili. A oni su mislili da će ih njihove zidine zaštititi od Allaha. Dakle, ni muslimani nisu bili ubijeđeni, ni mislili, ni očekivali pomoć, a i židovi su bili ubijeđeni da su opasani jakim zidovima a inače je njihov običaj da se zidovima opasavaju kao i danas što vidimo, da zidaju velike zidove, nadajući se da se iza njih sakriju, da bi se obistinila Allahova riječ, kada Allah kaže da se neće protiv vas boriti osim iza utvrđenih zidina. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, e, govoreći o Benu Nadiru, niste mislili da će izaći, ali oni su mislili da će ih njihovi zidovi od Allaha spasiti. Isto tako vidimo jedan brz i neprirodan preokret. Nakon smrti Allaha, eh, Allahovog poslanika sallahu alaihi wasallam, vidjeli smo kakav je nered i haos za vladu. Arapi su se odmetnuli od islama, počeli slijediti nešto drugo, teška situacija, međutim, za vrlo kratko vrijeme, već 14. godine po hijđri, muslimani uspijevaju izvojavati ključnu i veliku pobjedu protiv Rimljana u bitci na Jarmuku, a već sljedeće godine, 15. godine po Hidžri, uspijevaju isto tako izvojati jednu veliku i značajnu i bitku prekretnicu u borbi protiv istočnog neprijatelja, to jest Perzije, na, u bitci e, kod Kadisiji. Allah Želešanu najbolje zna zašto šta čini, međutim, Allah Želešanu kad hoće jedan umet uzdigne, kad hoće spusti ga i time iskušava ljude. I danas su ljudi u iskušenju. Vide da je Islam istina, međutim s druge strane kada pogledaju muslimane i njihovo stanje, Allah Želešanu im tih stanjem muslimana iskušava. I ljudi se dvoumi. Zamislite kakva je bila situacija da su muslimani danas napredni, da je njihova politika ravni svijetom, zamislite koliko bi ljudi pohrlilo u ovu vjeru. I koliko bi ih prihvatilo ovu vjeru upravo radi toga, ne zbog iskrenog ubjeđenja i ne zbog spremnosti na žrtvu. Allah Đelešanu nas iskušava da vidi koliko smo mi spremni držati se istine i onda kad je to držanje istine jako opasno i teško, kao što je danas onaj ko drži što se drži vjere kao da se drži žaravicu u ruci. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna zašto šta čini. Dalje, posljednji uzrok koji ćemo danas spomenuti propasti i slabosti muslimana je i ostavljanje e, principa naređivanja dobra i zabranjivanja zla. Borbe za dobro, a borbe protiv, protiv zla. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan ummet prokleo zbog toga što su ostavili ovu, ovu naredbu Allahu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, prokleo je na jeziku Davuda i Isa ibn Marijama židove koji, su, koji nisu vjerovali i zbog toga što su činili, šta su činili, nisu zabranjivali jedni drugima zlo koje su činili loše li ono što su radili. A s druge strane, na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala je uzdigao umet, islamski umet, upravo zbog toga, kako kaže, bili ste najbolji, vi ste najbolji umet koji je ikada izišao, koji je ikada bio među ljudima, naređujete dobro i zabranjujete zlo i vjerujete u Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon svega ovoga, nakon svih ovih uzroka, koji su manje više poznati, ali s ciljem podsjećanja i s ciljem da u komunikaciji s onima koji su uzrok ovih slabosti, koji upražnjavaju određene bidate, koji su zadivljeni zapadom, koji imaju nosi sa sobom ove bolesti i uzroke slabosti, da u kontaktima s njima pokušamo na njihovim dušama i u njihovoj svijesti te uzroke otkloniti. Dakle, kao podstrik. I na kraju pitanje, nakon svih ovih uzroka koje smo nabrojali, vidjet ćemo, vidjet ćemo da slabost jeli i postaviti pitanje jeli naša slabost zbog toga što nas je malo kao muslimana, malo ljudi, zbog toga što imamo malo oružja, zbog toga što imamo malo zemlje, ništa od toga nije tačno. Jer i muslimana je mnogo, veliki ih je broj i puno oružja imaju, imaju puno zemlje i posjedaju najstrateškija mjesta. Svi reuzi su u njihovim rukama, centar svijeta u njihovim rukama. Sva bogatstva Allah je dao da budu u rukama muslimana. A muslimani su pored toga siromašni. Muslimani su pored toga slabi. Dakle, ništa muslimanima ne fali. Ali Allah mu hoće da kaže i da dokaže ljudima. Da ništa ih ne može učiniti bogatim toliko da nemaju potrebe za Allahom. Muslimani koliko god sve to imali, ništa im to neće pomoći bez povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskreno povratku Allahu subhanahu wa ta'ala i povratku na sunet poslanika Muhammada sallahu alaihi wa sallam. Kao najupečatljiviji primjer za ovo o čemu govorimo navešćemo Pakistan, koji je postao zarubljenik svoje atomske bombe. Zatočen svojom atomskom bombom. Zbog nje i zbog te e, atomske energije su izdali svoju braću su izdali svoju braću i danas ulažu ogromne napore da zaštite tu, tu ovaj, atomsku bombu koju imaju, da je zaštite umjesto da ta bomba bude sredstvo u njihovim rukama, da bude sredstvo kojim će prepasti neprijatelja, oni su sad sva, svu snagu okrenuli i zabrinuti za tu svoju bombu.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 اللهم أن تحفظنا بحفظك وأن تكفينا شر تسلط الأعداء وشر زوال النعم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم افرغ عليهم صبرا وطريقة تامة الكافرين